Thank you. cena era um problema. Vocês terem um problema. I doncs sí, benvinguts i benvingudes a 1984, una setmana més. Avui començam amb una miqueta de retras, però estem aquí eh, en Raül i, i jo mateix, eh, aquí a, eh, a, eh, a la taula. Hola Raül, com estàs? Buenas tardes aquí, pues como cada sábado, disfrutando de la tarde, que hoy en teoría tendríamos que tener un fin de semana bastante gris y negro y la verdad es que ha salido el sol y bueno, pues a mí me, levanta el ánimo para poder disfrutar aquí una tarde con todos vosotros poniendo lo que más nos gusta a todos, a todos que es la eh, música. Sí, hem comenzado esta semana eh, amb aquest petit intro que hem trobat de, de l'odi social, ustedes em, vostès un problema y eh, la verdad es que aquí té un problema, bueno, evidentemente era toda la sociedad en general quien tenía un problema y aquel problema era evidentemente evidentment en Jordi Pujol i la Ferrusola, que com ha quedat eh, ben palès aquesta setmana, eh, vamos, lo de la Omertà i las màfia se queda, vamos, bueno, no sé si curt, però el manco se queda a nivell. Bastante, sí. Per tant, eh, que pagui Pujol, que segueix qui pagant Pujol i tota la família que hagi fet el, el que ha fet i eh, que robàs d'on ves. Uh, eh, a totes i a tots i els dedicarem una cançoneta que se diu Aixís, Ahogate en el vàter. Som-hi! déu do sí, ahogat en el vàter i tira de la cadena. Uh, I de res, aquí seguim a 1984, recordeu que avui som els dissabtes maleïts i que per tant tindrem uh, tot sobre baixa de música i de continguts uh, així... Uh, bastant entretenguts i bastant, eh, com ho diríem, de, tant de, per la nostra part, i musical que fem hardcore punk i també després avui tenim les ones histèriques de 6 a 7 i després eh, tenim el programa que varen gravar la setmana passada, la setmana passada vàrem estar eh, uh, en el sobrassada de peix, a la fireta de paper de peix, en el claustre de Sant Francesc, allà a Manacó, Eh, uh, no varen poder fer en directe, varen passar per aquí per la FM un programa de la setmana anterior però eh, cita per Raül, aquesta setmana passarem després de, eh, bueno, avui dissabte, eh, després d'Ona Histèrica, passarem el programa sencer, que al final van ser 3 hores. Jo te vaig dir. Jo 3 hores i 6 minuts, en Raül i jo a full, amb bona musiqueta i entrevistes que van donar molt de sí, molt i molt de sí. Eh, sabeu que podeu trobar en el podcast eh, de, de eh, Ràdio Bronca, y eh, a partir de hoy también podreu escoltar en BFM o, en directe a titoieta.cat, pero también ho podreu trobar després a, a podcast de Titoieta. Exactament. Pues bueno, pues vamos a pasar después de escuchar a la broma de Satán, pues con otra también de las bandas que también fueron súper, súper, súper grandes, como son los, los de la gente de Terrassa eh, código Neurótico y escucharemos pues una de las grandes canciones que tienen ellos que siempre que te paren, siempre te lo piden. Pues van a escuchar la canción Documentación de Código Neurótico. buscando un trabajo y de calle abajo quizás haya algo. ¿Qué pasa aquí? Parece un atraco, mejor me largo. ¡Ya! Hay va la hostia, los que me faltaban, me haré loco como si nada. 这样吗？ no, no, no, la verdad es que no quiero subirme <laughs> al coche porque sabemos dónde después podemos ir a parar. Y no nos gustaría pasar un fin de semana seguramente que allí. Nos gustaría seguramente que pasarlo viendo algún concierto o en los bares pasándonos bien con la peña. Bueno, pues de uno pues nos pasamos a otro. También otro de los grandes, también de música más traquesiva eh, rock transgresivo, como se le, hacía, eh, le gustaba que se le llamara a esta banda, que son Extremaduro. Y vamos a escuchar de su LP Sois unos animales la canción, pues como nos gustaría que estuviera cualquier estado <clears throat> pues, del mundo. Suprimido. suprimido, suprimido seguro también. <laughs> Pero sin príncipes ni princesas. Ni príncipes ni princesas. Vamos allá. si fuera una perra que con bueno, se nos ha colado justamente eh, el tema 5, el tema 5, la central nuclear, que también podíamos ponerla porque la verdad es que es eh, lo que nos gustaría que desaparecieran ya también de cualquier parte del mundo tanta central nuclear para que justamente es un peligro para el ecosistema y también para la especie humana. Pues vamos con la canción que ya la hemos recuperado, ni príncipes ni princesas, extremaduro Extremoduro i ara posarem un tema que se, se m'ha corregut així a, eh, en aquest moment, que era es eh, de Cicatriz en comissaria. Som-hi. Wow. Policia Nacional. Eh, Jordi, condemnat pel cas Riviera i Saratoga entra a presó. Doncs sí, és una, ens fem ressò d'una notícia que surt a, a, a la, al diari La Directa, directa.cat, ja ho sabeu, eh, i diu així, José Javier Martín Pujol, eh, Pujal ha d'ingressar avui a presidi després de que el Consell de Ministres hagi desestimat la seva petició d'indult. Durant anys es va considerar el policia com el cap de la brigada número 6 d'informació, un fet que va desmentir la directa. Els últims 20 anys, dos agents de la Policia Nacional Espanyola destinats a Barcelona han compartit el pseudònim de Jordi en les seves operacions encobertes. Un d'ells és Ignacio Moreno Amatriani, qui eh, està imputat per un delicte de coaccions com, el, eh, com a resultat del cas eh, ha estat infiltrat, destapat per la directa ara fa un any. L'altre gent, José Javier Martín Pujal, ha d'ingressar avui a un centre penitenciari per complir una pena de dos anys i mig de presó per un delicte de prevaricació relacionat amb la trama corrupta dels prostíbuls Riviera i Saratoga de Castelldefels. Durant anys, Martín Pujal, amb número de placa 19.905, va ser el cap del grup 1 de la Unitat contra les xarxes d'immigració i falsificació eh, UCRIF per les seves sigles en castellà de la Policia Nacional eh, Espanyola. L'any 2009, una investigació a la Guàrdia Civil relacionava el membre de, les, eh, de la UCRIF amb una xarxa de policies que extorsionava propietaris de prostíbuls. Els membres de la trama se'ls acusava de filtrar informació sobre futures batudes policials a canvi d'elevades quantitats de diners o d'importants regals. Això me sona eh, com el cas de, de les policies locals d'aquí Palma. Una de les proves que portava el cos armat a eh, la instrucció instrucció judicial era la gravació de la reunió que havia mantingut Martín Pujal amb el propietari del prostíbul Saratoga a l'hotel Fira Plaça de Barcelona l'any 2007. En aquella reunió el policia va cobrar 3.000 euros a canvi de protecció per al local. A la sortida de la reunió, agents de la Guàrdia Civil van intentar detenir el policia nacional, però aquest es va donar a la fuga i finalment era detingut. Això sí, mai es van trobar els 3.000 euros cobrats aquell dia. Per aquells fets, l'any 2014 l'Audiència de Barcelona va condemnar Martín Pujal per dos delictes de prevaricació relacionats amb els articles 419 409 i 420 del Codi Penal. En total, el tribunal el va condemnar a 5 anys i mig de presó i 17 d'inhabilitació, tot i que el fiscal demanava penes de 44 anys de reclusió per al, per al policia. Un any més tard, Martín Pujal va recórrer la sentència davant del tribunal. La sala penal de la secció primera va decidir absoldre la gent de la UCRIF del delicte de prevaricació relacionat amb l'article 419, però mantenia la condemna per prevaricació en relació a l'article 420 i, per tant, mantenia una pena de dos anys i mig de presó. José Javier Martín Pujal va intentar exaurir totes les vies per evitar l'ingrés en un centre penitenciari. En aquesta línia va presentar una sol·licitud d'indult davant del govern espanyol encapçalat per Mariano Rajoy. El 7 d'abril el Consell de Ministres desestimava el recurs d'indult extrem que va motivar el requeriment de l'Audiència de Barcelona a Martín Pujal per ingressar en la presó avui a les 10 del matí. Un Jordi, dos policies. Durant tot el procés judicial, Martín Pujol va ser identificat pel Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional Espanyola amb el sobrenom de Jordi. Aquest apel·latiu va fer que molts mitjans de comunicació, també la directa, l'associessin amb qui havia estat un inspector de Brigada Provincial d'Informació del CNP fins a l'any 2005, tal com s'afirmava en les mateixes diligències, a finals dels 90 i principis del 2000. Jordi havia estat el nom utilitzat per la bèstia negra dels moviments socials de l'àrea metropolitana de Barcelona, associat a un inspector responsable del seguiment i monitoreig de les activitats relacionades amb els grups antisistema i propers a l'esquerra a Berchale. Així, durant molt de temps es va pensar que el botxí de les activistes barcelonines havia estat apartat del cos policial, però en realitat es tractava de dues persones distintes, tal i com va demostrar la investigació de la directa a l'estat infiltrat, validada pels procediments judicials que se n'han derivat. Ara sabem que el Jordi relacionat amb la repressió dels moviments socials és Ignacio Moreno Amatriani, en número de placa 74.977 i imputat per un delicte de coaccions a un activista gracienc. L'altre Jordi és José Javier Martín Pujal, agent agent amb número de placa que ja hem dit abans que ara haurà d'entrar a presó per un delicte de prevaricació relacionat amb els prostíbols Riviera i Saratoga. Però així sembla que tot aquest eh, entramat policial dels anys 90, sobretot, i 2000, doncs eh, comença a agafar al manco una miqueta de cara i ulls, a manco començam a posar-li noms i bueno, tot i que les penes no crec que mm, corresponguin a, a, eh, a la pressió i als delictes que han realitzat, doncs a, eh, ja els hi està bé tu. Hombre, sí. lo creo, lo creo, lo creo. Bueno, vamos a pasar con, con, otra banda, a ver por dónde estoy, que me pierdo un poco. Teníamos pero... aquí preparado, ah, sí, han tengo, comenzado en broma a Satán y... Bueno, vamos con otra <laughs> gran broma. Con otra te... gran broma. Que era esta banda también de Madrid, y lo sigue siendo porque me parece que aún eh, se puede ver por algunas salas, en algunas pequeñas reuniones que suelen hacer ellos. Estaba hablando de, otras de las grandes bandas eh, que había, bueno, y que hay en el Estado español, son TDK, los Dick Kennedy españoles, como se <laughs> conocía en los 80 y el 90. Y vamos a escuchar un tema de ellos, que ya que estamos hablando de comisaría y tal, pues bueno, ellos tenían también un tema prácticamente Mm, brutal para, para el momento. Vamos a escuchar Interrogatorio de TDK. Estoy sentado en el bar aquel los tipos americanos y por el morbo Me meten un buen papel y me llevan para comer mis cojones Me ponen todos en los cojones, me hacen preguntas que no puedo responder Te hemos visto cuando andabas el domingo, dónde estabas, con quién ibas, de qué hablabas No contesto, no hace nada Quiero no deja de preguntas las en para no escuchar y con un flexo Me quieren desorientar Han pasado los por salir me han puesto la al fin y no me importa Pues ya lo vivir, Tu justicia que me voltaría Tus abuesos me aslo más y Tu justicia, tus abuesos me la sudan máxima, Me la tocan a los manos, me la chupan sin parar Tu justicia, tus abuesos me la sudan máxima, Me la tocan a los manos, me la chupan sin parar Y yo salgo Ido así, era TDK. <laughs> TDK, como siempre, eh, brutales, la pues verdad. Mira, ahora que estamos eh, con la línea policial, te propongo un otro tema. Venga, a Nada más contarlo y después al si vos paráis. De acuerdo, somi.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 I sí, seguim aquí a 1984, en raúl i jo eh, al mando de la nave estelar y desde aquí al eh, als estudis de Titoieta enviamos una fuerte abrazada a toda la resta de equipo, a Fede, a Larry, a Jota y també, evidentment, a en Nur. Bueno, que teníamos que comentar. ¿Qué tenemos que comentar? No tenías que comentar lo que habías puesto antes. Ah, sí, uh, bé, ah, tens raó, ja, ja me n'havia oblidat. I de, estàvem escoltant un dels clàssics també de Clash, en aquest cas, Police on my back. Exactament, muy guay. Esa canción además para una tarde tan soleada como apetece escucharla. Sí, es un gran tema fresco, eh? además es un tema fresco. el mí me agradaba también esa versión que feia Consta de... Eh, eh, la furia No, ah, bueno, el de La furia Pero también la va, la va fer una versión aquella... Ay, ara me space del País aquella lota. Bueno, ya me sortirá después. Eh, vale, tú dices justamente la cantante de Taure Zurdo, no, ¿no? Ah, no sé, ahora ve, después, lo, buscamos, lo, buscamos y lo decimos. Bueno, eh, ya que el domingo pasado fue el Día de la Madre, pues mm. justamente como estamos haciendo el hicimos el programa en su de Pace, que la verdad es que nos lo pasamos fenomenalmente. Yo disfruté un montón estando allí. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña eh, crítica de lo que fue sobre de Peix Y un pequeño... Escolta, y tenemos una cosa pendiente Porque ahora los oients de Titoieta no usaban pero però eh, a vàrem de auto una pregunta. Sí, nosotros sí, la verdad es que <laughs> yo también lo pensé, justamente también lo pensé. Pero claro, Hoy no no escapado de contestar hoy... en este super pregunta. Súper pregunta, exactamente. Y Ahora, justamente, así como vaya yendo el programa, nos haremos esa pregunta para que quede claro eh, lo que fue sobre la de Pace para todo el mundo y tal. Bueno, para ti, o para, y para mí que era... porque tú un montón donat a l'entrevista, ves, que yo yo me he repasado que le gusta editar claro. però hi un momento en que vas bueno, luego diremos nosotros para nosotros qué es Sobrasada de peix, así que después te abrir el micro perdí en tres paraules, dues o una, aunque el que per de peix. Vale, perfecto. Pues bueno, después haremos esa autocrítica de sobrasada de peix, con la pregunta y todo, pero vamos a escuchar, ya te digo, ya que fue eh, el domingo siguiente, pues era el Día de la Madre y quería haber puesto este tema, pero no lo pude poner porque se me olvidó <laughs> con tantas cosas que teníamos allí pendiente. Y bueno, vamos a escuchar una canción de Cortatú, que para todo el mundo esa canción siempre la llevará tatuado en donde sea, porque una madre solo hay una. Para todas las madres, tatuado de Cortatu volverá a comenzar. Y llevas tatuado en tu cabeza rapada. Era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que ha amado. En tu cabeza rapada llevas tatuado de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que he amado, en tu cabeza rapada, llevas tatuado. ahora la hemos encontrado. No era del norte. Justamente estábamos a ver, quería referirte a, la gran vocalista de Amparanoia, Amparanoia. Amparo, Sánchez, que eh, además justamente ella nació en Alcalá La Real. me funciona esa memoria. Pero fue en Granada donde tuvo sus inicios musicales junto a, su primera banda, que era Los Correcaminos. Pero bueno, ella ha, hecho infinidad de cosas con un montón de gente, eh, junto a Manu Chao, etc, Radio Bemba que es la, banda de Manu Chao. O sea, siempre ha, colaborado con un montón de bandas y ha hecho pues infinidad de grandes cosas para la sociedad, alternativa. Sí, la verdad es que una gran cantante y la verdad es que sempre ha refrescat, eh, a, a, algunes ha Raúl. Sí, sí, sí, yo me pasé pipa, la verdad, es que levanta el ánimo a cualquiera, es una tía que tiene, ya te digo, mira, ahora se me está poniendo hasta los pelos de punta, porque hablar de ella es hablar de una cantautora que siempre transmite mucha positividad y buen rollete. Vale. ¿Y con qué seguimos? Pues seguimos pues con uno del norte, ahora sí que... <laughs> nos vamos al norte ahora sí. Ahora sí, como ganamos al norte y no es del norte de Mallorca. bueno, no nos habíamos movido del norte porque con Cortatu estábamos allí en Irún, pero nos vamos justamente un poquito abajo a Álava, que eh, pues nos vamos ir justamente con la banda eh, de gran Evaristo Paramos, el eh, la Polla Record, y vamos a escuchar de su LP Hoy es el futuro, no sé si será hoy o mañana, pero bueno, sigue siendo el futuro siempre cada día que eh, te despiertas. Con la canción Muellecillos, la polla récord. Pues bueno, <laughs> nos ha colado una canción, pero que no viene mal trapo. Justamente no, no nos hemos ido tampoco muy lejos, hemos ido ahí al lado, a Pamplona, y hemos rescatado una canción de barricada que son las lentejuelas, que bueno, que no queda mal para escuchar tampoco en una tarde de hoy, sábado, aquí en 1984. Dime, Bernat. Vamos a. Recuperamos la canción de la eh, Record. Que ya me vale. <laughs> es lo que pasa en el directo y la verdad es que yo es lo que, con lo que más disfruto. Estos, siempre estas pifiadas son las auténticas y no las que justamente pues te ponen en televisión que muchas veces yo creo que están un fotomontaje, como digo jo. Sí, no, i a més és que aquí Toyota, eh, ja sabeu, tot eh, és completament... Eh, eh espontani i... espontani i, i a més, eh, ho fem eh, per amor eh, al que fem. I en aquest cas és amor a passar-nos-ho bé. Sí, sí, si sí. ho escoltau, estupendo. I si no, nosaltres mos passant la mar de bé. Exactament. Pues bueno, vamos a ir con esa canción de la Polla Record, Muellecillos. on. vida es larga, el tiempo es mío. Era energía en el pasado. Seré basura para siempre. Y yo sé tus hijos infrahumanos y yo seré comedia ecologista y yo seré, seré tu pesar país. Començarem amb el programa 1974 de 4 a 6 de Sona Baixa. Seguit, i una vegada al mes, hora histèrica de 6 a 7. recopilació de programes maleïts que s'escolten a altres ràdios a nivell internacional. Dissabtes a Titoieta. Dissabtes maleïts. Es un um mundo difícil, es vida intensa. felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. muy bien entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa, la culpa es del amor. difícil eh. Epita intensa. Felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. facile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo, porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa, la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir. pero aquí estoy y Estoy sufriendo, no me arrepiento. Me cago en el amor. momenti e futuro incerto. E concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Sí, yo que estaba sonante era Antonino Carotone eh, Me cago en el amor, un gran clásico de també eh, personaje que canta cantautor que tenía también eh, algunas bandas como Los Guajalotes. Sí, exactamente, sí, sí, sí, sí. La verdad es que Antonino Tonino además es un personaje que cuando te lo encuentras en la calle es un tío muy singular, o sea, no, no va de rockstar para nada, es un tío que vive su música y la comparte con todo el mundo y, y puede hasta, mm, pues eso, eh, comentar sus anécdotas tan risueñas que tiene <laughs> seguramente, eh, que, bueno, que le pasan por la vida. Es, muy, ya te digo, es muy carismático y muy dicharachero. Eh. Ahora después de aquí no nos nada, pues una, un tema de, cojón prieto y los guajalotes. Exactamente. Pero, venga, nada más, el lo que tú tenías preparado. Ah, pues sí. Eh... tema creo que era de siniestro total. Ah, hostia. Perdona, sí. Ahora estaba pensando en otra cosa que tenemos que también que comentar, pero sí. Eh, vamos vamos ir con ciencia total con una de sus, de sus grandes álbumes, que fue justamente Sesión Bermú. Y bueno, hay infinidad de canciones que son tan picantes y tan sarcásticas <laughs> que podíamos poner todo el LP, e Pero me quedo con una que es brutal, que bueno, se, la podemos, eh, se la podemos dedicar a nuestra gran infanta Cristina, que bueno, que seguramente... ¿Infanta? <laughs> Bueno, ya no es infanta. Ya no es infanta. Pero bueno, seguramente, bueno, que los que hemos crecido con ella. Con ella seguirá siendo nuestra infanta. nuestra infanta querida y, peculiar. Pues vamos a con esa canción de Siniestro Total. Joder, Cristina. si se acababa la canción de Siniestro Total. Como siempre son, <laughs> son, ya te digo, siempre que los veo en directo eh, me sorprende porque son la hostia con sus grandes canciones, eh, ahí tiene siempre un poco de picante eh, contra la sociedad y contra el mundo que nos rodea y tal. vamos a pasar con otra banda también, que por qué no siempre aquí nombrarla, ahora que justamente está también en stand-by, aunque tengan otro eh, otro proyecto con otra banda, eh, parte de, de, sus componentes, que son A la puta calle y escucharemos pues eso, una canción que habla pues mm, en contra de lo que siempre estamos, de los capitalistas, pues anticapitalistas a la puta calle. gente muy curiosa, hay gente brava y peña generosa. Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles. y cobardes que son los judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daban por aquí. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivando días que te quedan son una cuenta atrás. en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos quedaba por aquí. chivando los días que te quedan días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí. En los conciertos que por aquí. Si todos los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivando todos los días que te quedan son una cuenta atrás. Chiva todos los días que te quedan, chiva todos los días que te quedan, chiva todos los días que te quedan son una cuenta atrás. Pues sí, Qué bonito quedan los Cojón Prieto también. la verdad es que anda que no nos hemos pasado días escuchando los Cojón Prieto a tope. Sí, sí, sí. Y a Machos grandes temas. Eh, y de aquí, bueno, quedaba con que voy en por Antonio, no Caratone, Sí, no, la verdad es que hubo, una temporada que entre los Cojón Prieto, la charanga revoltosa y tal, había unos cuantos grupos así que hacían el rollo así de rancheras y, y lo que era el dar corrido y tal, que eran bastante divertidas eh, los conciertos. La verdad es que yo me lo he pasado cojonudamente. Ah, <laughs> Ahí con cuatro cervezas de más, siempre buen rollete y bailando con todo el mundo era divertidísimo. Bueno, eh, seguimos? pues bueno, vamos a anunciar un par de cosas que eh, acontecerán el fin de semana que viene, aparte de de que justamente, no sé si es a partir de la semana que viene, empieza el jueves, no sé si es el jueves o el viernes, que hay el, festival de tatuajes ahí en Santa Ponsa. Sí, es verdad. Exactamente. Y justamente estarán tocando allí un grupo que se llaman Armored Flunited. Fluunit. Fluunit, eh, sí. Eh, que bueno, que también después estarán tocando al día siguiente en el en el polígono de San Castelló eh, se llama la calle Ciudad. Ah, no, mentira. <laughs> Ciudad es Palma. <laughs> Ciudad, la calle. Vale, estarán tocando justamente ahí en, el Grammy, en el Grammy 2, además en la sala pequeña, junto con The Max, Six Eight y no sé si al final, no sé si estaba confirmado o no confirmado, pero estaba en el cartel. vamos de Eh, yo creo que no sé, la, otra, eh, la, última vez Fede dijo que no sé si iban a tocar, pero bueno, yo los anuncio por si acaso. Están Por si acaso están, porque veo que el cartel no lo ha modificado, si no lo han modificado, si... Eh, es. que tocarán Cherry Killer Motherfucker. Sí, la que es una gran banda que si no lo visto, no voleu de perdre. Sí, sí, espectáculo Y molta mucha energía Y passen bé i amb la te passes bé, fijo. Mm. Pues era eso, el día 20 de mayo, eh, a partir de las 11 y media, pues estarán tocando esas cuatro bandas. la entrada son de 6 euros, o sea, es una entrada bastante simbólica. Y esto lo monta justamente el colectivo Mosh. Y bueno, vamos a escuchar pues dos temas de. bueno, un tema de cada. bueno, dos temas. una de Quatermass y otra de Armory Flun, eh, Unit. Eh, con cuál empezamos, Pues mira, ahora mateix, si voleu, comenzar. començar amb Quatermass, aquesta gran banda, también. Eh, y que, me, pues, parece que presentan también, bueno, no sé si ya lo presentaron, pero eh, tocarán seguramente que temas de su último disco que han grabado hace poco, hace, mm. no sé si hace un añito así, o menos de un añito, porque sí que lo presentaron el año pasado, pero bueno, estará cojonudo pues, verlos allí en acción otra vez a Quatermass. Pues Somi, shake it. Y ahora, sí, si vos pareix, seguiremos en otra banda, Armored Flu Unit, eh, que realmente no tengo ni idea dónde son son. de... ay <laughs> perdón. Son eh, de, el Reino Unido. Son un grupo que hacen punk, cruz, hardcore. Un poco de todo, un poco mezclado. Es una banda... Yo no tengo mucha idea de si llevan tiempo o no llevan tiempo, pero bueno... Eh, No estamos demasiado informados. però me aviat l'escoltarem amb, aquest cançó, amb aquesta cançó que es diu Falsa Bandera. som Vamos allá. No pareix que vulgui sonar eh, això. se ha quedado en stand-by. Se ha quedado ahí. bueno, eh, saber que después también, eh, entre grupo y grupo, el pinchadisco será Eduso Track. Eh, no sé, nos, nos, alegrará un poco la noche con pinchando, pues seguramente que grandes discos de grandes grupos y bueno, y ambientando un poco la noche de punk hardcore crush en el Grammy 2. Y bueno, va, es una banda también, pues digo, que hacen un punk, rock, un punk rock total, hacen versiones de grandes bandas también de ayer y de hoy. Eh, Six es una banda que tampoco conozco un poco, pero es un grupo de hardcore, mm, me parece que son de, por aquí. Quatermass... Sí, otra van estar en B. Sí, no? Vale, perfecto Y Quatermass, bueno, es una banda de punk rock que ya lleva, pues eso, más de una década haciendo haciendo un gran rock and roll eh, cantado en inglés, que bueno, también me parece que tiene un par de temas en castellano y, en, en mallorquí, me parece. Anem no? a provar amb si ara això Ha ah, sonat los arbori Plurianetit. Amb fals flac. Vamos allá. Doncs no, això no, no, no vol sonar. Què vol que vos digui? pues nos vamos a quedar sin poder escuchar a esta banda de Inglaterra. Y bueno, pasaremos justamente a bueno, pues justamente a una banda de Nueva York, que eran pues los primeros grupos que había de protopunk que había por allí, como no estamos hablando de la gran banda de New York Dolls, de allí de Nueva York, que empezaron sus pinitos en el año 1971, y escucharemos la canción Looking for a Kiss, New York Dolls. When I say I'm in love, you best believe I'm in love. L U V. Michelle. till it's all done. It's never done. Won't you listen when I tell you got no time for fits? Cause I just got to make it, and afford to miss. And there's one reason I'm telling you this. I feel bad. I'm a looking for a kiss. Won't you tell me why those kids are moving so slow? is it that they just have got a place to go? When the day starts breaking and the sun is gonna shine, it's hard to sleep when I've been crying. And all the old ladies, they were on their way to church. You know to church? I'm begging, will I be the lonely boy? Looking's gonna turn to a search. I keep on searching, but listen when I tell you just got to make it, can't afford to miss. And there's one reason I'm telling you this. I feel bad, bad, bad. I'm a looking for a kiss. But I'm a looking for So why won't you just look in here, babe? I'm a looking for a kiss. Well, everyone's gonna

aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí un bon we go, bomb dropping. Joseph's exotic, corporate elite, British government glory, broken at his feet, conflict of society, demonized the leaders, media, we're warmongers. Something must be done. The comes war in action. From then the war machine. Weapons of mass destruction. sí, ara aquesta vegada sí que ha anat de bon de veres i han posat Armored Fruit Unit amb els, la seva cançó Falsa Bandera, False Flag i, i res, i aquí les nostres convidades s'han anat a, eh, acomodant una miqueta, tenim a Marina i a Rita, benvingudes. Gràcies. Ah, espera, que us els micros. Dos, <laughs> ara. Què tal, com estàs? Molt bé, sí, molta what... calor. Sí. Molta calor, eh? Sí, ho comentàvem, que avui érem un... Sí, tenia que venir un frente horrible i me van <laughs> que s'ha quedat... S'ha quedat en otro sitio. S'ha quedat horrible amb una altra cosa. Sí. Sí, ah, sí, sí. Molt bé, molt bé. I doncs, si voleu, anem a posar un, encara un tema més de, de, del baúl de Raül i així pues, eh, vos poseu còmodes. Exactament, i, nos, nos ilustrarán con lo que ha venido, han venido a comentarnos. I quin tema posam, Raül? Raül? Bueno, podemos empezar, si quieres, por ejemplo, con la banda granadina La URSS y escucharemos la canción Ataúdes de Plástico, por ejemplo, de su LP Maravillas del Mundo. Vamos allá. Pues sí, esto eran la US, no eran justamente ataúdes de plástico, era belleza, belleza de clase media. No pasa nada porque esto es lo, que, te, el técnico. El técnico hoy pues va <laughs> va estresado un poquito, pobrecito. Bernal, es pues igual, si, eh, cualquier canción de, cualquier disco que pongamos, todas son muy buenas. O sea, siempre eh, lo que ponemos en 1984 es merda pura. vale la pena. Clar que sí. I d'aquí tenim a Ana Marina i a Rita i que han, han baixat o han pujat, han sortit de Manaclot. De Manacor. De Manacor. L'altre dia que estava Ara ja Raül... per allà. <laughs> Pues mira, això serà un pujar i baixar per la carretera. Sí, sí, sí. I, de, uh, i l'altre dia justament estaven xerrant també amb en Manu de Sataneu i, i crec que mos vens a, a dir que fareu el eh, final de mes. Com ho, què teniu, mem? Conta-mos-ho, Marina. Sí, bueno, si, vol, si voleu vos comento un poc totes les activitats que tenim, totes les activitats que tenim per aquest mes que seria, pues, començaríem el 18 d'aquest mes que feim la presentació del Contrainfo, que és mm -hmm. la publicació a on fa un poc es recull de les lluites eh, que ha hagut un poc a les illes i dels conflictes que ha hagut i fa la presentació en, allà a Sataneu, dia de 8 a les 7 i mitja. Després tenim dia de 9 de maig que feim una trobada a Sataneu a eh, un parell de persones les que estiguin interessades eh, a xerrar sobre uns textos feministes que els que estiguin interessats pues, s'envien els textos, i llegeixen prèviament i després pues, fem un veures i tal, i fem un pot de tertúlia per comentar un poc aquests textos i fer un pot de debat. Després ja anem a dia 20 de maig que fem un taller de ball de bot. Mm. que bueno, està... encara no, no tenim sort molt, molt fixada i està por ahí el tema. I ja després, per tancar mes, que és és, és, es conjunt ja colossal que fem el mercadet, perquè ara mm, a l'Ateneu fem un mercadet Varen fer un mercadet de, de prova Setmana Santa, veurem com anava, perquè els, els eh, dobbers que se treguin d'aquest mercadet van a, per poder pagar a l'Ateneu i ja que som un espai auto, autogestionat i autofinanciat. No? I ara el que farem és a final de mes eh, farem el mercadet i després venen els titiriteros que van estar encausats per, per fer una obra eh, que suposadament feia en el teixament del terrorisme. Sí, una obra infantil, una obra infantil. que se va convertir a... Bueno, s'acaba de convertir, la van convertir entre mitjans i, eh, i tot eh, l'estament policial i judicial la van convertir en una bomba de rellotgeria, vamos. Exacte, sí, que per això els van detenir i bueno, estaven en procés de si entraven o no entraven a presó, però al final van arxivar el cas i ara la poden fer. Mm. La poden difondre perquè antes la varen venir fa un parell de mesos aquí a Mallorca eh, a fer una obra, però no era aquesta. aquesta. A, a Ateneu, no? Sí, I també varen estar, que va ser setembre o alguna cosa així, a Safira. A Safira sí, llibre, sí, també. sí, exacte, van estar a Safira i després varen venir a Ateneu i clar, però no podien fer aquesta obra, havien de fer una altra perquè si no eh, encara estava en procés judici i tal. Mm. I ara venen a fer aquesta obra, per la qual els varen, els varen detenir i clar, i després eh, farem la projecció, mm, estrena de la projecció del documental de Gobierno del Miedo, que és un documental on està recollit un poc tots els, tots els muntatges policials que ha, hagut, que ha hagut durant aquests anys allà a Barcelona, el tema Pandora, Titiriteros, etc, el tema de Casa de la Muntanya i tal, i, bueno, i fem aquest com a tancament de més així un poc més potent, no? I, bueno, i ja per juny tenim altres coses, però encara no estan tancades, així que ja tornaré a, a informar més qui ve, sí que és. Mira, pues mira, te, tu agafes a, eh, aquí els tíquets del bus i ja, o per amunt i per avall i vine quan vulguis a presentar eh, la uh, activitat de l'Ateneu Teneu la Tor. Sabeu que està a la plaça coneguda per Joan Marc sí. i sí. en procés de canvi eh, mm. uh, i, i <laughs> que allà realment... Quins horaris feis? Quina, teniu obert sempre? Com no, funciona això? No, tenim obert uh, dijous de 5 a 9 mm. i els divendres de 7 a 11 i cada, di, cada dissabte, quin, cada 15 dissabtes feim vermutes de matí, de 11 a 2. Mm. I bueno, mm, per ara mos va fer així, hem anat canviant un poc per veure menys la dinàmica del poble també com anava, les nostres disponibilitats, ja que al final hi dediquem el nostre temps lliure a Sataneu, i al final es hem anat com aprovant mm, horaris nous i per ara mos hem quedat amb aquest, però bueno, pot ser que canviïn també. Jo crec que el divendres s'està com a institucionalitzant el sopar allà. Sí, no? sí, eh, és que al final se genera això d'obrim i al final, pues, quan que hem d'obrir fins a les 11, pues, fem un sopar i al final també fem un pot de família, no? I els que quedin allà pues, queden a sopar i a fer un beures i, i tanquem l'Ateneu conjuntament. No? Molt bé, ja sabeu, idò, eh, l'Ateneu la torta, les activitats per aquest mes, eh, on vos poden trobar? Pues mos podeu trobar a Facebook, a eh, Ateneu la Tort, Després tenim una pàgina web que se diu ateneu.art.cat mm. i tenim Twitter també, ateneu.ort, i ja està, crec que... Instagram? Instagram no en tenim, no tenim Instagram, <laughs> no tenim Instagram. I eh, escolta, per rebre aquests eh, textos, eh, com, com, ho, com ho fan? Com ho s'ha de fer? pues, en principi em, se pot enviar un correu a, eh, en el correu de sataneu.org uh, que ara de diaré perquè no me'n record, <laughs> Ateneu Doctor... Que estarà a la pàgina web. Sí, a la pàgina web, és, uh, eh, no em vinc molt de correu, a Ateneu. <laughs> I si és que estigui interessat o interessada, pues, que enviï un correu a, eh, en el correu de Sataneu i se li enviaran els textos i així pues, podem posar un poc en comú totes les històries que s'hagin mogut i reflexions i debatre un poc sobre el tema. Sí, sí, sí. sí. I de... molt bé, gràcies eh, per, per posar-nos al dia. Bueno, allá, més, eh, dentro de poco, allá a Manacor, dentro de semanitas, son las fiestas grandes, Frisifestas. No tenéis nada mm, planeado para montar allí. Clar, a final de mes és el que comentava, que aprofitant fires i festes eh, feim tot el tema del mercadet, feim també els titiriteros i feim el documental, que és com per allà pues, estarà passant bastanta gent i... i sí, sí, perquè a de després por la noche segurament que haurà un bon renou i... Eh, esa... Sí, <laughs> sí, sí, haurà festa. esa, esa festa de esa plaça Sant Jaume és eh, que sempre sí. montan allà un bon concert amb sí, diferents sí. bandes i la verdad es que, bueno, a part després de tota la fira que, que, que hi ha per, per carrer de Manacó i a la base que estan en els castellers. Exacte. Exacte. Sí, sí. Escolta, si voleu contactar amb l'Ateneu La Tort, eh, podeu dirigir-vos a la seva pàgina web, ateneulatort.org, i anar-vos a la pestanya de contacte, i és per això que potser no te saps eh, que el correu, perquè ja ho, ho teniu directament aquí redirigit. <laughs> Bueno, la semana pasada en, en el programa que estuvimos haciendo especial, que, sí, después, que pasarán a, una histérica, eh, estuvimos justamente hablando con un... Manu. Manu. Sí, sí, que estaban allá sobre esa de la verdad que eh, con tanto Renault casi casi no, no, le pude, no le pude sentir lo que me estaba... Pero bueno, a ratos sí, y eso que lo tenía al lado yo. Claro, lo no, que tú tenías Eres ya Sony que tenía por antes películas. Pero bueno, la verdad es que nos estuvo informando eh, este año que lleváis abierto el en la Ateneo Letort, más o menos como habéis ido, pues eso, el del día a día, de mm. poder estar allí en Manacor y poder llevar este, proyecto pues adelante, porque claro, es una cosa que muchas veces en una población tan pequeña no sabes si eh, podéis tener mucho soporte con la gente de allí. Claro, más que pequeña, eh, yo diría que... grande ya ¿eh? No, para <laughs> Pachapatita, petita, que si, si se poca gent que ha pues, tiene una conciencia y tiene unas ganas de fe pues, no pasa nada no? para acá el tema de lo que es Manacor es com muy molt conservador, todas estas historias historias així alternativas de una otra visión política o de maneras de entender el mundo, pues como que costa molt d'encaixar, ¿no? Y, mm-hmm. Pero bueno, estoy contento realmente de, bueno, muchas veces a lo mejor puede venir gente de los alrededores, porque muchas veces gente de San Lorenzo y Cervera sé que a veces participan con la gente de Ateneo Letort mm. y la verdad es que bueno es una es un pequeño apoyo que con los pueblos colindantes que hay entre Manacor pues se puede llevar eh, para adelante pues esto Claro que sí. además también també tenido un bon safrester amb, todo eh, en tot el mundo que teniu tenido en Nadal Y la veritat es que enhorabuena per mantenir un espai viu y sí, molta fuerza. Sí, sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Pues pasaremos a otro tema de otra banda también, que son de las que me gustan un montón y siempre que lo traigo, por eh, pobre Fede, no está por aquí, pero se lo voy a dedicar a Fede porque es una banda que intentaré encontrar este pequeño EP que son una banda que se llaman Los Toreros, que solo hicieron un EP en el año 1981 y 82. Eh, la verdad es que es un EP buenísimo, con grandes temas, y escucharemos de la cara A la canción Falso Amor, Los Toreros. Nos hemos equivocado de revoluciones por minuto, le hemos puesto <laughs> a, 33 y a 45 el, el, este de los toreros, porque siempre justamente cuando no vienen documentados es eh, probar y, y, bueno, y es lo que hay. Y bueno, si hay suerte, suerte, y si no, pues eh, escuchamos un poquito lento y después rapidito. Pues sí, vamos con uh, otro tema que tenemos por aquí pendiente antes de terminar. Mira, uh, jo la veritat és que una de les coses que volia aprofitar que comentàvem uh, és el tema de que avui, uh, ahir vespre o avui, hi ha hagut un gran hackeo sí, ciber, cibernauta. cibernètico i tal, i és que estem a la era digital. Sí, la era digital jo crec que hace mucho mal. I ja que som, que tenim aquí en Rita, uh, uh, què, què vols per... Perquè vosaltres, crec que se, com se diuen això, els nascuts a l'era digital, si diuen... Uh, los, eh, no, los, los, eh, Z. ¿No? ¿Los Z? Sí, los Z. No, la, la generación no, Z. No, la generación Z se le dice. La generación Z. <laughs> No, sí. Eh, tenia un altre nom, perquè també hi ha... Bé, també los nini. És igual. Los... No, me, me, me, me. això ja ja mos anam un poc, Raül. Ai, ai, ai. I de tenim aquí na Rita. Com viviu vosaltres aquesta era digital, Rita? Bé, a veure, hi ha moltes perspectives diferents perquè l'adolescent no és fàcil i sempre s'ha... Sa s'ha recorregut eh, mètodes o eh, evasions, no? perquè estem una, una etapa molt, molt intensa a la nostra vida, on tot canvia molt més ràpid. Uh, bé, que és la primera vegada a la història on tot va tan, tan aviat, no? les eh, les noves tecnologies quasi, quasi són absorbents i, i que són una joia, realment. Però jo, jo volia comentar un poc el tema de, de SUS, sabeu? Perquè jo com a, com a adolescent, saps? Perquè els grans ho poden dir molt i tal, i poden donar els seus sermons, i te poden llevar el mòbil, i te poden dir castigat i no sé què, però, però realment no, no és la manera més, més bona de, de transmetre missatge més que eh, veure-ho des de dins, no? Perquè vosaltres ho veus, que vosaltres a la vostra, a la nostra edat i el que fèieu, no ho sé, jugàveu el carrer, feu algunes coses, que, feu algunes coses que s'han perdut molt, no? I, I ara mateix el que està passant és això, que des del meu punt de vista és eh, el mòbil o les noves tecnologies són una evasió. Més que res, que és molta informació, però et desconnecten les persones emocionalment. És com, bueno, mm. estic avorrit que no me mir vaig a mirar el mòbil una estona, si Instagram, jo que sé, qualsevol cosa, a part de que això afecta molt a l'autoestima de jove, ja que te mm, posa un perfil, no? aquest sóc jo, t'has de descriure, coses així, te poses etiquetes, mm. i jo crec que mm, el que s'ha de fer és aprendre tant a estar amb les noves tecnologies com estar sense elles, sobretot a la nostra edat quan ens estem descobrint, mm. sabeu? De, de no tenir aquesta dependència. I això és bàsicament eh, feina emocional amb el sentit de... Ara de paques mòbil i no t'he de donar explicacions, no? Una mica així. Bé, que se, se viu molt, molt intensament, amb el sentit de que quasi, quasi no ens desenganxam d'ell i jo conec gent que no pot sortir de casa fora, fora el seu mòbil i tal. Jo crec que ha arribat un punt en què és quasi una presó sabeu? Perquè per algunes coses és, és molt útil, però, però, si no te saps desconnectar acabes sent esclau d'això, no? Sí, una, ah, mica, bueno, una mica jo així. Quería justamente... la, la veritat és que sí, eh? hem d'aprendre totes a, a, a deixar el mòbil i, i, i nosaltres eh, també mos costa, eh? perquè entre bueno, la feina i tot això a vegades costa desconnectar. No, és que justament li quería responder a lo que estaba ella eh, diciendo al principio de cómo vivíamos nosotros en la adolescencia. Bueno, nosotros, por ejemplo, si digo la verdad, era muy sencillo. O sea, eh, o salíamos a la calle, y como tú dices, a jugar y tal, no sé qué. justamente nos compenetramos además conjuntamente, todos los amigos, eh, mm, compartíamos opiniones. Eh, a veces siempre había el típico que yo quiero ser más que tú y tú, eres, y tú, eres menos que yo, vale, muy bien como pasará últimamente. Pero ahora, por ejemplo, el tema del móvil, por ejemplo, yo lo que veo fatal es justamente eso, que sale uno nuevo y todos sea adolescente, sea maduros y tal, lo quiere tener ya. O sea, es una cosa a veces un poco absurda. Sí, Se, llama consumismo al 100%. Y después el, el daño que puede tener a veces el móvil, igualmente hasta el ordenador, es justamente las malas influencias que te puedes encontrar con, con, la tecnología. lo que estaba comentando antes, justamente lo de la baña azul, es justamente una cosa que está bastante grave ocurriendo no solo en, aquí, sino en mundialmente, porque es un juego bastante, bastante radical que es la autodestrucción de la persona. Y ya, por ejemplo, aquí en Baleares ha habido dos casos eh, en teoría de la ballena azul. Entonces, claro, es una cosa que eh, tenéis que tener un poco de cuidado con quién os lo comunicáis y si no lo conocéis, pues mira, oye, desconectas y no tienes que pasar ni nada porque no tienes que justamente compartir con alguien que no conoces, además en físico, cosas que no son tu, no se no tienes. Risk, no se mm. risk porque parece que todo no es real, no te ya te digo, de pequeño nos decían, cuidado con el hombre del saco, pues ahora vosotros tenéis que tener <laughs> cuidado con el hombre del móvil. Claro, exacto, que no es entre cometes, físico no, lo que está pasando la comunicación y no no fue tan en serio, se fan cosas superfluas. i entres en aquest estat de, de comunicacions superflues en general, no només amb persones que no coneixin, sinó també amb els teus amics, mhm. mm -hmm. que que, que en lloc de veure-vos i, i quedar i xerrar i tal, i fer una volta o connectar simplement amb coses tan senzilles com anar no sé, per de fora, jugar Buscar i tal. información en la biblioteca, que són molt divertides a veces, la biblioteca, te lo juro. ¿eh? <laughs> Pero yo he pasado tardes divertidísimas en la biblioteca, aunque no se puede hablar, pero solo con la mímica nos partíamos. <laughs> Clar, nosaltres aquí, des de 1984, eh, justament també tenim el nom a, eh, amb homenatge a, George Orwell i aquest gran llibre que era 1984, mm. no? I tots els que vivim aquesta generació, i per cert, que la generació teva, per dir manera, són els natius digitals, que no me sortia abans. Jo te digo Zeta. Z. No, però ara se diuen natius digitals, ens diuen que són, o, o inclús eh, més joves, no? que han nascut ja directament amb, amb les tauletes i amb els mòbils. El problema també no només és l'aïllament que tu estàs comentant, l'aïllament o la superfície superflua de les conversacions sí. i les relacions, sinó també que és l'element de control que suposen eh, aquest gran germà que, que ens està vigilant i que recopila tota la informació i que, eh, i que a més eh, és una informació que tu no, per dir-ho manera, no has acceptat eh, que se comparteixi però se comparteix i això no ho podràs borrar mai. Tu pots decidir, a lo millor, d'intentar eh, que, no, que no se sàpiga molt de tu a altres bandes, però el que, és, lo que tu facis queda registrat i, i eh, l'endemà ja veurem clar, que passarà amb tota aquesta i, i informació. I a mi una cosa que m'assusta molt és això de cercar el meu nom en Google, saps? I que te surtin 40.000 imatges i... Això és el problema, és la necessitat de, de control. Que, que te surtin contactes teus, que dius, no sé, jo, jo aquí qualcú que no me coneix pot anar anar i pot descobrir 40.000 coses de jo i això eh, no mos ho agafam en, lo suficientment en sèrio que hauríem, no? Perquè fins i tot eh, és com, és com un ar, eh, és com, pot ser una eina, però també pot ser una arma, saps? Sí, sí, és, no, no, ja. és totalment de doble fil i jo el que, aquí el missatge que vull donar és sigues capaç i valent d'apagar el mòbil, enfrontar-te a tu mateix, estiguis avorrit o no, saps? I connectant tu mateix i anar fora i sortir i mm, encarar-te i relacionar-te de veres, de veritat, saps? De bon, de uh, aquest és el meu missatge. Molt bé, de... pues, gràcies Rita. Escolta, anem a fer 5 cèntims de, de, en aquest cas, Escul de Sac. Eh, estem escoltant uh, de fons a Marasme, que serà un dels grans grups que estarà tocant en aquest uh, grup de sac. Això serà el 19 i el 20 de maig que tocaran juntament amb DX, Alucuta Dolo, No More Lies, Blood Quartet Furat, Malamar, Marasme, Tano, Polseguera, Saïm, House Frauen, Ocell, Cantaire, Fletxa Negra, Microfon, Dead Eyes, Wolves. I hi haurà exposició de dones tatuadores de Mallorca, eh, Error de Sign, Álvaro PB, Claudia Gómez, Claudia Gómez i Santi Garcia. Tot això, ja ho sabeu, eh, cul de sac. Podeu veure el cartell que està hiper penjat. Pues ha sido un placer haber compartido estos últimos minutos con nosotros aquí en 1984. Espérate un momento. Eh, eh, a ahora mismo. A ver, ya que justamente no nos pudimos decir esta, esta pregunta, para ti, Bernat, ¿qué es Sorsa de Peix? Un ejemplo de it yourself. ¿Y para tú, Raúl? Para mí, eh, Sorsa de page es un sitio underground muy punk. Molt ¿y qué te parece si m'ho A amb Subs? y m'ho Ya que estem amb la sociedad del Control y de Digitalització, amb aquest tema que se diu New York State Police. Exactamente, es del disco de 1990 y es un directo que se hizo en París, en Live in París. Pues ya sabéis, gente, escuchar música que abre la mente y sé que estáis vivos. Hasta la semana que viene. Salud.